Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համարոտ Ստեփանակերտում գազամատակարարումը վերականգնված է, դասերը վերսկսված։ Արադյան հարուցած դժվարությունները հնարավոր եղավ հաղթահարել բոլորիս համատեղ ջանքերով, ասում է Սանմակրում կազմակերպության տնորենը։ Շոու ծրագիր ապրիլի 10-ին Մարաղայի Ոբերգության օրը։ Երկուշաբթի օրը երեկոյան կողմ Ստեփանակերտցիների տներում կապույտ կրակը վառվեց։ Որ մարտի 28-ից գազամատակարարումը կվերականգնվի, Ադրբեջանը հայտարարել էր դրանից մեկ օր առաջ։ Իբր տեխնիկական խնդիրներ կային եւ Ազերգազը վերացնում է։ Իրականում մեկ խնդիր կար՝ Գազատարի վրայի փականը բացել։ Հիշեցնեմ, Արցախում գազամատակարարումն առաջին անգամ դադարեցվել էր մարտի 8-ից ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում ամենայն հավանականությամբ գազատարը պայթեցվել էր։ Ռուս խաղաղապահների եւ ադրբեջանական կողմի բանակցությունները օրեր տևեցին ադրբեջանական կողմը հասկանալի պատճառներով դեմ էր, որ Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարի վնասված հատվածը նորոքի Արցախ գազը։ Նորոքեց ինքը եւ մասնագետների եզրակացության համաձայն փական տեղադրեց գազատարի վրա, որ เป զի արցախցիներից պատժելու համար երբ ուզենա փականը պատտի հակառակ ուղությամբ։ 11 օր հետո գազ ունեցանք, բայց ընդամենը 2 օր անց Ադրբեջանը կամեցավ, որ չունենանք մեկ շաբաթ էլ դիմացանք։ Միջազգային ճնշման ներքո մեր հարևանը չուզենալով վերականգնեց գազամատակարարումը։ Մարտի 28-ից Մայրաքաղաքի նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական, արհեստագործական եւ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում վերսկսվել են պարապմունքները։ Գազամատակարարման ընդհատման պայմանավորված ջերուցման հնարավորության բացակայությունը ձյան առատեղումները պատճառներ էին, որ գառնանային դպրոցական արցակուրդը վաղ տարվի, այնուհետև երկարաձգվի։ մայրաքաղաքն է եթերում։ Մարտի 19-ին եւ 20-ին անընդհատ տեղացած ձյունը զանազան բարդություններ առաջացրեց յենթակառուցվածքների բնականոն գործունեության համար։ Մարտ ամսում այդքան շատ ձյուն Ստեփանակերտի հնաբնակներն էլ չեն հիշում։ Ասում են քաղաքի որոշ մասերում ձյան շերտի հաստությունը կազմում էր 50-ից 60 սանտիմետր։ Ձյան վերջին կույտերը 1-2 օր առաջ են քաղաքից դուրս անել։ Միայն Մակրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ուժերով հնարավոր չէր պայքարել ձյան դեմ։ Ձնամակրման աշխատանքներում մեզ մեծապես աչակցել են շինարարական ընկերությունները, ասում է կազմակերպության տնօրեն Եղիշե Մանգասարյանը։ Կարո Մանգասարյան Սանմակրում կազմակերպությունը ձմեռային տարեշրջանն ավարտվելուց հետո նախապատրաստվում է հաջորդ օրվանից նախապատրաստվում է նոր տարեշրջանին մարտին տեղացած յունը այդ ամսվա համար աննախադեպ էր կազմակերպությունը նման պայմաններում աշխատելուն պատրաստ էր կազմակերպությունը մարտի 9-ից ձյան հետ պայքարում է, որովհետև վերևի մասերումը քաղաքի ձուն աղել ու ամեն օր ժամը 3-ից 4-ը գիշերվա մենք դուրս էին գալիս մաքրում ճանապարհները։ Ճիշտն ասած, այս ձևի ձուն մարտ ամսում մեզ համար մի անկալ բան անկալ մեր ուղակը իր աշխատանքները ճիշտ եւ ես որպես տնօրեն բավարար եմ համարում որովհետեւ մենք հասցրել ենք աշխատանքը մեր իրականացնել, բայց քաղաքապետի աջակցությամբ հավաքվել է բոլոր շինարական կազմակերպության ղեկավարներին եւ իրանց տեխնիկայի միջոցով երկու օրվա մեջ մենք կարողացանք քաղաքից ձունը հավաքել եւ պահանալ ավտոմեքենաների համար ճանապարհները բացվեցին իսկ հետիոտնի համար ինչ արիք հետիոտնի համար կանգարները մայթերը տեխնիկայով մենք սկսենք հավաքել։ Ձունը անհնարին էր մենակ հիմնարկը դա կատարի անհրաժեշտ տեխնիկա չունեք, որ ժամանակին մայթերը մաքրվեն ձյունից։ Որքան տեղյակ եմ, զնամակրիչ մեքենաներից մեկն էլ ի վիճակի է աշխատել միայն, եթե ասֆալտը հարթ է, խորթուբորդ տարածություն չէ, իսկ մեր քաղաքում դուք շատ ճիշտ չեն, խորթուբորդ մայթ է։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել, բայց վաղուց էլ այդ խնդիրը եղել է տեխնիկայի պակասության, դրա համար էլ դիմում եք օգնության շինարարական կազմակերպությունները։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև ձեռքի աշխատանքն է օգտագործվել։ Իհարկե, եղել են երիտասարդներ, որոնք աշխատել են, մայթերը մաքրել են։ Ցավոք սրտի կա խնդիրների բնակչության հետ, շքան հիշում եմ երիտասարդ ժամանակ մեր papերը իրանք էին դուրս գալիս տանդեմ հայաթիթ մաքրում, բայց հիմա տենց բան չկա, իմ ժողովուրդը ուզում են որ դու հասնես ու մենակ մաքրես։ Որպես հետիոտնն եմ ասում, ճիշտ էր, որ մայթերին նեղ առահետ բացվեց եւ հետիոտնը կարողանում էր անցնել եւ ինչ որ չափով կանխվեց մայթերի սարցակալումը։ Օրինակ, միշտ հաղթանակի հրապարակին գից տարածքում նույնիսկ քիչ ձյուն տեղալու դեպքում միշտ սարցակալում էր։ Այս անգամ նման բան տեղի չունեցավ մի տարվա մեջ ուսումնասիրել ենք մեր քաղաքի այն վայրերը, որտեղ ինքը սառը մնում է, եթե դաժե ձունը քիչ այնում, այո, հիմնականում առաջնահերթ սկսել ենք աշխատել դա, որ կարողանանք պահել ժողովրդի անվտանգությունը, ասինքն չգնեն դա կոտրվածքներ չտանան Ձյունը սկսել է տեղալ գիշերվանից։ Երբեք աշխատանքի դուրս եկել։ Ձյունը գիշերը որ սկսել եմ, հիմնարկը ժամը 1-ից աշխատում էր արդեն քաղաքում Արավոտյան ժամը 9-ին արդեն խորհրդակցություն է եղել քաղաքապետի մոտ, հետո նախագահի մոտ, նախագահի հանձնարարությամբ քաղաքապետը բոլորին հավաքել ենք ու բոլոր շինարարներին հանձնարարել եւ տվել այն տարածքները, որտեղ իրենք պատասխանատու են մաքրում։ Մնացածը մենք վերահսկում էինք, որ կարողանանք առագի մեջ դա կատարել։ Կար ժամանակում երկու օրվա մեջ շատ դրական արդյունք եք ստացել։ Որպես տնորեն եք դա ասում, հասարակությունն ինչպես է արձագանքում, կարծիքներ լսած կլինեք։ Մարդիկ կան շնորհակալություն են հայտնում Մարդիկ կային, որ ես նոր ասեցի, ալարում էին իրանց բագը կամ տան դիմացմակրեն, իրանք էլ բողոքում էին նամակրման աշխատանքում ներգրավել են մասնավոր եւ պետական սեկտորների աշխատողները։ Առանց նրանց հավանաբար դժվար կլիներ սանմակրման ուժերով գործն անել։ Ձեր աշխատուժը չէր հերիքի, բայց տեսեք, նման դեպքում բակը մաքրողները պարտավոր են գոնե բակում փոքր առահետ բացել բնակիչների համար։ Պարտավորությունը այո կա, բայց ճիշտ հասկանանք։ Այդ դեպքում որն է առաջնահերթ։ Որն է առաջնահերթ եւ պետք է հասկանանք կհասցնեն անեն թե չէ։ Այսինքն, եթե կա ինչ-որ խնդիր, բոլորս պետք է համախմբենք ու հասկանանք այդ խնդրի լուծումը ոնց կատարեք։ Այսինքն, եթե ես այսօր հնարավորություն ունեմ բակը իմ տան բակը, ինքս անեմ դա, պարտավոր եմ դա անել։ Այս է միաբանությունը, ոչ թե սպասենք դենենք ով ինչ պետք է անի։ Սանմակրում օղակի պատասխանատուները մենք ճիշտ բաշխել ենք մեր աշխատանքը Ամեն մեկը եղել է մի հատ մաքրման տարածքի պատասխանատու։ Տեղամասերի բաժանել։ Տեղամասերի, այո, զեկուցում էին, որտեղ ինչա կատարվել մարտի 19-ին, 20-ին շաբաթ կիրակի օրեր հանրային տրանսպորտը չէր աշխատում։ Ճանապարհները մաքրված չէին։ Հարցին պատասխանը իրանք կտան լավ, բայց քաղաքում տրանսպորտը աշխատում էր։ Սեփական տրանսպորտը աշխատում էր շտապ օգնություն աշխատում էր։ Առաջին երկու օրերին ուղևորը հնարավորություն չուներ սպասել ավտոկանգառում ավտոբուսին։ Չէի հասցնի հա։ մաքրել մայթերը, կանգառները։ Համաձայն եմ, բայց հաշվում ենք Արցախը Սիբիրում է։ Դեռ չեն կարողանում հասնել այդ մայթերը սա բոլորը մաքրեն կամ ճանապարհը բացեն բայց բոլոր աշխատում են։ Ուղևորն ինչպես ձյան շերտի միջով անցնի հասնի կանգար։ Դա համար էլ առաջնահերթ կանգարի հարցերն էր, որ շուտ բացվի, Մեզ աջակցել է նաև ճանապարհային ոստիկանությունը։ Շատ գոհիկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իրենց, որովհետև կարողացել են ճիշտ եւ գրագետ կարգավորել ավտոների երթևեկությունը եւ մենք կարողացանք մեր աշխատանքը իրականացնել։ Աշխատանքի ընթացքում չեն եղել վրիպումների բաստողումներ, որ հետագայում նման իրադրության ժամանակ հաշվի պիտի առնեք։ Չեմ նկատել, որովհետև տեխնիկապես մենք պատրաստ էինք ձմռվա եւ աղը, հողը, տեխնիկաներ միշտ ամառվա շրջանում նորոգում ենք։ Ընդհանրապես հիմնարկին պետքա նոր տեխնիկ եք, բայց որ չկա այդ տեխնիկեքը աշխատում ես նրանով, ինչով ունես։ Ա, ձյան առատ լինելու հետևանքները անմիջապես զգացել են ներքաղաքային ավտոբուսներով երթևեկող ուղևորները։ Առաջին օրերին հանրային տրանսպորտի չաշխատելու հիմնավորումը, որ արեց Ստեփանակերտ սերվիս ընկերության տնորեն Մխիթար Սարգսյանը, այլ էր երբ երկու օր անընդհատ ձյուն տեղած հանրային տրանսպորտը չաշխատեց ճանապարհները չէին մաքրված թե կային այլ պատճառներ այլ պատճառներ չկար, քանի որ աննախադեպ ձուներ մարտ ամսվա համեմատ եւ ընդհանրապես վերջի երևի 10 տարում այդպիսի ձուն չենք տեսել ու կարծես թե պատրաստ չէինք։ Մեքենաները պատրաստ էին, Սամակում պոակը աշխատանքը սկսեց կատարել, ճանապարհները մաքրել, սակայն կանգառներում դժվարանցանել էր։ Ավտոբուսները չէին կարող երթել, կանգառից դուրս գալ։ Առաջին օրը մենք չկարողացանք ընդհանրապես շահագործել մեր տրանսպորտային միջոցները։ Կանգառները մաքրված չէին։ Երկրորդ օրը արդեն մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել ճանապարհային ոստիկանության եւ սամարքրմանը եւ ազատամարտիկների փողոցով երկու ավտոբուս երթևեք մեր, քանի որ մնացած տեղեր դժվարանցանելի էր երկու շաբթի օրվանից սկսեցինք շաբաթյակի ռեժիմով աշխատել։ Սակայն օրինակ Արմինավանում դժվար անցանելի էր զգայարականներում դժվարանցաներ են։ Լիներոր դպրոցին հարակից թաղ։ Հա, միջև դպրոցը կարողանում ենք երթվել։ Արդեն 3 շաբթի օրվանից աղցանվեցին ամբողջությամբ մակրոց եւ սկսեցին շահագործել։ Սովորական ռեժիմով 3 շաբթի օրվանից սկսեցիք աշխատել։ Սովորական ռեժիմով 3 շաբթի օրվանից սկսել ենք աշխատել, բայց մինչ այդ աշխատում ենք շաբաթյակի գրաֆիկով, ասենք քիչ քանակի աշխատում։ Չէ, կիակի օրը մենք աշխատել ենք ազատամարտիկների փողոցով 2-2 մեքենար, որտեղ անհնարին էր հակառակ դեպքում կարող էր վատ պրոցես այդպես լիներ։ Բոլոր ավտոբուսներն ունեն ձմեռային անվատուղեր։ Իհարկե, մենք հոկտեմբերի վերջ, նոյեմբերի սկիզբ անպայման մեր առաջին խնդիրը լինում է ձմեռային անվատուղ։ Բացի ձմեռային անվատուղերից մենք ունենք նաև շղթաներ, չնայած մաշվածությունը շատ առաջացնում, սակայն ունենք շղթաներ, որոնք պետք է եղած դեպքում կարողանում ենք օգտագործել դուրս գալ նման իրավիճակներից քանի որ մեր ավտոբուսները հետևին ունեն 4 անվադողեր ու հետև քաշողանքը ավտոբուսին ծանր է ու սղալու հավանականությունը եւ հետեւին որ քարշողա ու վեցանիվա ծանրայինքը պես էի բաներին չի հանդիպում։ Իսկ միկրոավտոբուսը։ Միկրոավտոբուսները արդեն դժվար է, քանի որ ինքը թեթևա կարող են։ Սակայն գազի պատճառով էլ միկրոավտոբուսներին չէին կարողանում աշխատել։ Այդ բարագայում մենք պարտավոր ենք մեծ մեքենա տրամադրել, չնայած ծախսը ավելի շատ օրինակ աչափնյակում եթե առավոտյան քիչ ուղևոր ալինում առաջի հերթը միկրոավտոբուս է, երկրորդ հերթը արդեն մեծ ավտոբուս գազ չնելու պատճառով ստիպված են քննում մեկ ծախսեր ավելի շատ անեն։ Մեծ ավտոբուս ուղարկի որպես մեր ուղևորներին տեղափոխել։ Ուղևորների կողմից աշխատանքից ուշանալու կամ հիվանդանոց, հիվանդատեսի դե, գնալու նման որ չէ, չհարմարվել են իրանք էլ էին հասկանում որ այդ դեպքում կարող է վթար լինի եւ ավելի ծանր դրություն ունի, չէ ուղեղները հասկացել են, մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի շուտ դուրս գանք այդ իրավիճակից։ Դրվատանքի խոսքեր ասացիք ճանապարհային ոստիկանության մասին։ Այո, ճանապարհային ոստիկանությունը շատ ակտիվ, շատ լավ աշխատում էր, քանի որ կանգառներում փոքր դասի մեքենաները կանգնելուց խցանում են առաջացնում մեր համագործակցության շնորհիվ ճանապարհային ոստիկանությունը երթևեկում էր կանգառներում եւ չէր թողում որ փոքր դասի մեքենաները կանգնեն որ այդ խոչընդոտ այդ խցանում ճառացրացնի ակտիվորեն աշխատել ենք եւ համարակման հետ եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ դրա համար ընդամենը 1 օրում էներգիայի մեր կանգը չաշխատանք այդ ա եղել։ Շաբաթ օրը չեք աշխատել Կիրակի օրը ընդհանրապես ազատամարտիկների այո, այո, դե ստիված ենք հետո հա, տենց հա։ անենք։ Դրանք հանգստյան օրեր էին։ Այո, բարեբախտաբար դրանք հանգստյան օրեր էին եւ շարժը մարդկանց տեղաշարժը այդքան էլ շատ չէր հրատապ դեպքերում էի մարդիկ դուրս գալիս, ճիշտ է, լինում էր որ երկու ավտոբուսի դեպքում հիմա 15-20 րոպե սպասում են, բայց դե մարդիկ ամբողջ մով են մտածել նման իրավիճակներին վթարային իրավիճակներ ստեղծվել են։ Ոչ, մեր պրոֆեսիոնալ վարորդների շնորհիվ խուսափել ենք նման իրավիճակներից։ Հետո վթար եղել է, բայց մեզ են եկել վթարել փոքր դասի մեքենաները։ Լավ անվադող չունենալու կամ ոչ պրոֆեսիոնալ վարորդների պատճառով մեր մեքենային են խփել, բայց մեր կողմից վթար չի եղել։ Հիմա ամբողջ երթուղիները սպասարկում է։ Սկզբնակետ, սկզբնակետից մեր աշխատում ենք ընդհանուր մեր սովորական ռեժիմով դժվարությունները փորձում ենք հաղթահարել։ ուժերի կենտրոնացման շնորհիվ, այո, քաղաքապետարանին հաջողվեց կարճ ժամանակում հաղթահարել Արադյան հարուցած դժվարությունները։ Ամեն գործում է այդպես։ Միասին, ինչպես ասում են, կարելի է սարեր շուրտալ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքի տարբեր մասերում տեղադրված վահանակները գովազդում են, որ ապրիլի 10-ին մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ներկայացվելու է նկարչական կրկեսային շոու ծրագիր երեխաների համար։ Շոու ծրագիր Մարաղայի ողբերգության օրը 1992-ի այդ օրը ադրբեջանցիները ներխուժելով Մարտակերտի շրջանի Մարաղա բնակավայր կոտորեցին, խոշտանգեցին, ողջ-ողջ այրեցին, պատանդարեցին բազմաթիվ մեր հայրենակիցների։ Եթե մենք չենք հարգում անմեղ զոհերի հիշատակը, ապա ինչու ենք պահանջում, որ աշխարը քաղաքական ու իրավական գնահատական տա տեղի ունեցածին։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 1-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։